Kao što vam je poznato, u ovom našem serijalu emisija govorimo o prijeko potrebnim osobinama koje se dakle moraju obavezno naći kod svakog vjernika i vjernice. Prije svega moraju biti duboko usađene, učvršćene u njihovim srcima, a zatim nakon toga da poluče jeli, prelijepe rezultate i u njihovim dijelima, spoljašnjim ibadetima koje, koje čini. Pa smo do sada govorili u proteklom e, dobrom broju emisija, govorili smo o prijeko potrebnim osobinama, o iskrenosti, o ubjeđenju, o istinskom osloncu na Allaha subhanahu wa ta'ala, o bogobojaznosti, o strahu od Allaha subhanahu wa ta'ala, nadju Allaha subhanahu wa ta'ala i sličnim osobinama. Jedna od prijeko, prijeko potrebnih osobina, naprotiv, iman se uvjetuje ovom osobinom. I jedna od osobina nakon koje dolaze sve druge osobine. Jedno od posebnih dijela srca, srčanih dijela, dakle osobina koja se mora naći pri nama, jeste i šukr, zahvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala. Šukr ili kako to naš stari narod kaže, šućur, šućur Allahu. Šukr, dakle Allahu zahvalnost na Allahovim subhanahu wa ta'ala blagodatima koje nam je podario. Kao što nam je poznato, ako bismo stali brojati, razmišljati o Allahovim subhanahu wa ta'ala blagodatima, ne bismo ih mogli nabrojati kako nam to Allah subhanahu wa ta'ala i svjedoči u svojoj knjizi pa kaže va in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha ako biste vi brojali Allahove blagodati nikada ih ne biste mogli nikada ih ne biste mogli pobrojati dakle ova osobina je mnogo potrebna prijeko potrebna, mora se naći pri nama. Ukoliko budemo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala, tada ćemo i biti zadovoljni svojim gospodarom. Tada ćemo i voljeti svoga gospodara. Tada ćemo biti istrpljivi na odredbi našeg gospodara. Tada ćemo se istinski oslanjati na našeg gospodara. Tada ćemo strahovati od svoga gospodara, nadati se svome gospodaru i sl. Dakle, onaj koji bude zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala, on će biti istinski vjernik. I nije rijedak slučaj i nimalo nije čudno što Allah subhanahu wa ta'ala na određenim mjestima u svojoj knjizi spominje šukr zahvalnost uz iman i druge, dakle, obavezne, obavezne ibadete. Ono što ukazuje također na posebnost ove osobine i na veliku potrebu ove osobine da se odlikujemo njome koliko nam nama ljudima doliko je jeste i to što se Allah subhanahu wa ta'ala opisao njom, što je Allah subhanahu wa ta'ala zahvalan što je Allah subhanahu wa ta'ala zahvalan, on je zahvalan svojim robojima, subhanallah. Allah dželavala zahvaljuje se nama, kako da mi ne budemo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah se zahvaljuje nama kada mu činimo ibadet, kada od sebe činimo dobrovoljne ibadete. Kada činimo nešto što je Allah subhanahu wa ta'ala učinio lijepim, nešto što nam je preporučio, na što nas podstiče, nije nam stavio obavezu, pa ukoliko to učinimo od sebe, drage duše, dakle, neko dobrovoljno dijelo, klanjamo na filu, klanjamo dobrovoljni namaz, dajemo sadako i slično, Allah subhanahu wa ta'ala nama se zahvaljuje. Subhanallah. Pa kako da mi ne budemo zahvalni svome gospodaru, a bez njega ne možemo ni jednog trenutka. Kako da ne budemo zahvalni svome gospodaru Allahu Jalla Vala, kad nas je ovako skladno, lijepo stvorio, dao nam sluhu, dao nam vid, dao nam zdravlje, dao nam da se normalno krećemo. Nažalost, počesto mi ne uviđamo te blagodati. Nismo svjesni vrijednosti tih blagodati dok ne vidimo ljude ispred sebe kojima je Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje mudrosti i svoga znanja uskratio blagodat vida ili blagodat govora ili blagodat sluha i slično. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala opisao se ovom osobinom. Pa kada je Allah subhanahu wa ta'ala zahvala nama, kako da mi ne budemo zahvalni njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allah jalla wa'ala, inna Allahe gafurun shakur, doista je Allah onaj koji mnogo prašta i onaj koji se mnogo zahvaljuje. Kaže, wallahu shakurun halim, doista je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji mnogo se zahvaljuje svojim robovima i onaj koji je blagi, zahvalan je svojim robovima koji mu čine dobra djela, koji mu žure, s dobrim dijelima da mu se približe, njima je zahvalan, njih nagrađuje, a prema drugima nevjernicima i grešnicima on je halim, blagi, ne kažnjava ih odma. Ne kažnjava ih odma. Kada bi Allah dželavala kažnjavao svoje robove za svaki grih odma kada ga učine, kada im ne bi ostavljao prostora i vremena da se pokaju, onda niko od nas ne bi ostao, ne bi ostao živ na zemlji, Jer kao što nam je poznato, svi smo mi svjedoci toga da svi mi griješimo. Kullu beni Adam hata, wa khiru hata ina tawabun. Kako kaže Allahov poslanik, alaihi salatu sam, sve jedan čovjek griješi, a najbolji grešnicu jes, jesu oni koji se koji se kaju. Najbolji grešnici jesu oni koji se vrate Allahu subhanahu wa ta'ala. Ostave se, ostave se to grijeha. Ono što također ukazuje na posebnost ove osobine, na posebnost šukra ili šućura, zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala jeste i to što Allah jalla vala ovu osobinu šukr, zahvalnost u Kur'an i Kerimu mnogo spominje, na mnogo mjesta. Na više od sedamdesetak mjesta spominje Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu osobinu zahvalnosti. Pa ili nam naređuje, traži od nas da mu budemo zahvali, ili nas postiče na to, ili se hvali svojim zahvalnim robovima, ili zahvalnim svojim robovima obećava ogromnu nagradu, dakle da će i on njima biti zahvalan, pa će ih nagraditi ogromnom nagradom ili na drugoj strani Allah subhanahu wa ta'ala upozorava na nezahvalnost. Pa dakle, šta je to šukr? U pravom smislu riječi. Šta znači biti Allahu zahvalan rob? Kako, na koji način zahvaliti se Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima? Kako na Allahu zahvalnost uvrat, uzvratiti sa zahvalnošću? Je li to samo dovoljno da podignemo ruke i da kažemo Alhamdulillah, hvala ti, Allahu, hvala ti gospodaru naš ili ne. Dakle, da vidimo šta kažu islamski učenjaci i učenjaci arapskog jezika za šukr, za hvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kažu učenjaci arapskog jezika da šukr u arapskom jeziku ima značenje spoznaje blagodati, spoznaje Allahove blagodati i isticanje te blagodati, pokazivanje te blagodati. To jest da kada nam Allah ukaže neku blagodat, da se trag te blagodati vidi na nama, kako kaže Ibn al-Qaim rahimahullahu ta'ala, da se trag te blagodati vidi i na našem jeziku, i u našem srcu, i u našim dijelima, to jest da budemo svjesni i da priznamo svojim srcem, da budemo ubijeđeni svojim srcem da je to blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala ni od koga drugog. Da svojim jezikom to potvrdimo i da se zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodatima jezikom, kao što kaže Allah jalla wa ala u zadnjem ajetu sure sure Ad-Duha, pa kaže وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث A što se tiče blagodati tvoga gospodara, pa o njima, o njima pričaj. I također trebamo biti jeli, zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala svojim dijelima, odnosno ta blagodat kada je doživimo, kada je osjetimo, kada je spoznamo, ona treba da utiče dakle i na naša dijela pa da tu blagodat iskoristimo u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Kako kaže Allah jalla wala, i'amelu ala davude šukra. Jeli, o porodico Davudova, činite dijela zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala. E'melu, činite dakle dijela, radite i na takav način se zahvalite Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, kažu islamski učenjaci, pod šukrom se misli na spoznaju blagodati i isticanje te blagodati, pokazivanje te blagodati. Pa kao primjer spominju, kaže se za dobro i lijepo ugojenu životinju. Kaže se da betu šekur. Dakle, za lijepu životinju, uh, ugojenu životinju, koja je teška, dakle krava, stoka ili nešto slično, je li od stoke, kaže se da je takva životinja da betu šekur, jer se njena ljepota vidi, njena se težina, je li debljina vidi i slično. Kaže se za posudu koja je uvrhom ispunjena, koja je u potpunosti dakle napunjena, kaže se je li za takvu posudu šekra. Pa isto tako i mi trebamo biti u potpunosti zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala. Trebali bismo nastojati da svo naše vrijeme ispunimo zahvalnošću Allahu subhanahu wa ta'ala ili srcem, ili jezikom, ili dijelima. Pa ukoliko i normalno je, dakle, nismo u mogućnosti da stalno činimo određena dijela, jeli da klanjamo, da učimo Koran, da dajemo sadaku, da pomažemo drugima ili slično, možemo, dakle, spominjati Allaha subhanahu wa ta'ala, na takav način se zahvaljivati. Pa ukoliko i toga budemo sustegnuti, onda dakle trebamo svojim srcem zahvaljivati se Allahu subhanahu wa ta'ala. Uglavnom, svo svoje vrijeme trebali bismo ispuniti zahvalnošću Allahu subhanahu wa ta'ala na određeni način. Dakle, ako ne možemo dijelima, možemo jezikom, ako ne možemo jezikom, možemo srcem. Kao što se kaže za posudu koja je uvrhom ispunjena šekra, isto tako i naše vrijeme trebalo bi da bude šekra ispunjeno, dakle, zahvalnošću Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Da vidimo malo i da poslušamo koranske ajete gdje, kako, na koji način Allah subhanahu wa ta'ala spominje šukr spominje zahvalnost njemu na njegovim blagodatima uz koje i badete kako bismo shvatili koliko je bitna ova osobina u našem životu za našu vjeru, koliko Allah subhanahu wa ta'ala voli svoje zahvalne robove, koliko ih nagrađuje i slično. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara, spominje kuranski ajet i u njemu govori o vrijednosti zikra, spominjanja njega, Allaha subhanahu wa ta'ala. I Allah najbolje zna, to je jedan od najjačih kuranskih ajeta, najveličanstvenijih kuranskih ajeta koji govore o vrijednosti, o vrijednosti zikra. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ Vi mene spomenite, pa ću ja vas spomenuti. Allahu akbar. Kaže Allah jalla vala, vi mene spomenite, Pa ću i ja vas spomenuti. Ko od nas ne bi volio da ga Allah po imenu spomeni? Ko si ti čovječe? Negdje dole daleko na zemlji. Allah subhanahu wa ta'ala iznad sedam nebesa. Iznad sedam nebesa je arš. Allah jalla vala iznad arša. I Allah subhanahu wa ta'ala tebe po imenu spominje. Kako da to postigneš? Kako da to zaslužiš? Ti spomeni Allaha. Reci subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla la quvete illa billah i slično. Ti spominje Allaha subhanahu wa ta'ala pa će Allah spomenuti tebe, spomenuti tebe kod svojih najodabranijih meleka, kod svoga posebnog uzvišenog društva. Pa će Allah jalla vala spomenuti tebe po imenu. Nakon ovog vrijednog ibadeta, posebno vrijednog, veličanstvenog ibadeta, koji ibadet Allah subhanahu wa ta'ala spominje? Spominje šukr, pa kaže فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ Vi mene spomenite, pa ću ja vas spomenuti i budite mi zahvalni, a nemojte mi biti nezahvalni. Budite mi zahvalni, zahvaljujte se, zahvaljujte se meni. Pa koliko je bitan zikr, da spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala i koliku nagradu dobivamo od Allaha subhanahu wa ta'ala za taj zikr, isto tako šukr je bitan. Jer ne bi Allah subhanahu wa ta'ala uz neki poseban ibadet spomenuo drugi ibadet, a da i on također nije poseban, da i on također nije je li bitan. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala prejasno govori o važnosti, važnosti šukra, važnosti zahvalnosti njemu na njegovim blagodatima. Kada spominje šukr, uz iman. Spomnije šukr uz iman. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ma jef'alu Allahu bi in šakartum wa amentum wa kana Allahu šakiran alima. Allah vas neće kazniti. Allah neće spustiti svoju kaznu na vas ukoliko mu budete zahvaljivali se i ukoliko budete vjernici. Allah vas neće kazniti ukoliko budete zahvalni Allahu i budete vjerovali u njega. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala zahvalnost zajedno spominje uz iman. Nakon toga kaže وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا I Allah je onaj koji je zahvalan i onaj koji sve zna, sve znajući. Allah doista zna ko je iskreni vjernik i koga često spominje, komu se često zahvaljuje, pa će se Allah subhanahu wa ta'ala i njemu zahvaliti. Neće ga kazniti, već će mu ukazati svoju blagodat. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala da će svoje dobre robove obasuti svojim blagodatima. On, jer je sveznajući, jer je zahvalni, on zna dobro koji su njegovi robovi zahvalni, pa će njima i ukazati svoje blagodati i zahvaliti se. Nevjernici govore, kako nam Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَاُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِشَاكِرِ Nevjernici govore, mi tako iskušavamo, Allah dželovala kaže, mi tako iskušavamo jedne, jedne s drugima, da bi nevjernici rekli, zar njima da Allah ukaže svoje blagodati, zar njih da Allah voli, zar da njima dadne Allah subhanahu wa ta'ala određene blagodati, kaže Allah dželovala, a zar doista Allah ne zna svoje zahvalne robove, Allah dobro zna da oni zaslužuju. Pa će njima Allah subhanahu wa ta'ala i ukazati svoje blagodati i biti prema njima zahvalan. Subhanallah, Allah dželjavala u svojoj knjizi pojašnjava da nas je stvorio u dvijema kategorijama, dvijema vrstama. Svi ljudi se dijele na dvije kategorije. Nema treći. Dijeli se na zahvalne i nezahvalne. Kojoj skupini mi pripadamo? Svi ljudi Na Dunjaluku dijeli se na dvije skupine, zahvalne i nezahvalne, kojoj mi pripadamo. Koliko se zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala i kada saznamo kako na koji način biti zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala, čovjek bi se trebao pobojati. Kaže Allah dželle vala u suri Al-Insan: "Inna hadaynahu sabil imma shakiran wa imma kafura." Mi smo čovjeku pojasnili pravi put. Ukazali mu svoje blagodati, stvorili ga u najljepšem skladu doveli ga na ovaj svijet, dali mu sluh, vid, dali mu razum da zna razaznati šta je dobro, a šta je zlo, šta je uputa, šta je zabluda, šta je vjera, šta je nevjera. Dali smo mu razum, mi smo mu sve pojasnili, pa je čovjek ili šakir ili je kefur. Ili je zahvalan ili je nezahvalan. Pitajmo se kojoj skupini mi pripadamo. Allah subhanahu wa ta'ala iskušava svoje robove stavlja na iskušenja svoje robove da bi se saznalo ko je zahvalan, a ko ne zahvalan. Dakle, na neki način cilj našega života na ovome svijetu, kao što ćemo i čuti kuranske ajete koji upravo o tome govore, jeste da budemo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala. Kako zahvaljivati se Allahu činit ćemo ibadet i jezikom i srcem i u svojim udojima obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog toga smo zbog toga smo stvoreni. Pa Allah subhanahu wa ta'ala stavlja na iskušenja svoje robove da bi ispitao ko će od njih biti zahvalan, a ko će biti nezahvalan. Po ukazivanju o Sulejmanu alejhi salatu vesselam kada mu je Allah dželle vala ukazao određene blagodati, nakon toga Allah spominje riječi Sulejmana, pa kaže: "Hada min fadli rabbi" li jebluvani e eškuru em ovo je od blagodati, od dobrote moga gospodara. To mi je Allah dao i svoje dobrote prema meni, ukazao mi svoje blagodati, zbog čega? Da bi me ispitao, li je bluvani e eškuru emekfuru. Da bi me ispitao, provjerio, hoću li mu biti zahvalan ili ću mu ili ću mu biti nezahvalan. Također, Allah subhanahu wa ta'ala kaže nam prejasno, ako uživamo neku blagodat, i želimo da tu blagodat i dalje uživamo, da ona traje pri nama dugo, budimo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na njoj. Zahvaljujemo se Allahu subhanahu wa ta'ala na njoj. Spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala po toj blagodati. Zahvalimo se i u svojim dovama i spominjući Allaha subhanahu wa ta'ala i također koristeći tu blagodatu pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah kaže u suri Ibrahim, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ I sjetite se kada je vaš gospodar objavio, ako mi budete zahvalni, ja ću vam još više dati. Ako mi budete zahvalni na blagodatima koje sam vam ukazao, budete se zahvaljivali meni na njoj i svojim srcem i svojim jezikom i svojim tijelima, ja ću vam još više dati. da ću vam da ta blagodat potraje kod vas i uz nju da ću vam još druge blagodati. Ako mi budete nezahvalni, onda dobro znajte da je moja kazna žestoka. Onda dobro znajte da je moja kazna žestoka. Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljan svojim zahvalnim robojima. Zato rekoh na početku da zahvalnost vodi do mnogih drugih osobina. Pa evo, dakle, zahvalnost na Allahovim blagodatima vodi do Allahovog zadovoljstva. Ja rob, nema veće blagodati. Nema veće blagodati ni na dunjaluku, ni na ahiretu. Od toga da Allah bude zadovoljan tobom. I to je ono za čim trebaš žudjeti. Čemu trebaš težiti. Da Allah dželavala bude zadovoljan s tobom. Jer s kim Allah dželavala bude zadovoljan, neće ga kazniti. Naprotiv, nagradit će ga. I kada Allah nagrađuje, onda obilno nagrađuje. Sačuvat ćete svake patnje i na Dunjaluku i na Ahiretu. Hvalit će se tobom kod svojih posebnih meleka u svome posebnom društvu. Zato teži da Allah bude zadovoljan s tobom. Koji su putevi? Kako? Na koji način? Šta da radim? Da Allah bude zadovoljan sa mnom? Jedan od načina jeste da budeš zahvalan Allahu na svemu onome što ti je dao. Što si spoznao i ono što također nisi spoznao od blagodati. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala In tekfuru fa inna Allahe ganijun ankum wala jarda li ibadihi l-kufr wa in teškuru jardahu lekum. Ako Allahu budete nezahvalni, pa dobro znajte da je Allah neovisan od vas, Ako vi nećete da zahvaljujete Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah nije potreban toga, vi ste bolan toga potrebni. Vama se trebaju ukazivati blagodati. Vi trebate tih blagodati. Vi trebate sluha, vida, govora, imetka, zdravlja, potomstva i ostalog. Vi trebate. Zato se zahvaljujete Allah. Ako ne budete se zahvaljivali, Allah toga nije potreban. Allah nije potreban vaše zahvalnosti, jer Allahu dželjavala ništa ne može niti koristiti, niti štetiti samo vama. Korist se vraća vama. Kao što Sulejmane alaihi salatu sam nakon što je rekao, ovo je blagodat od moga gospodara da bi me ispitao hoću li mu biti zahvalan ili nezahvalan, rekao je وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ الْنَفْسِ Onaj koji bude zahvalan, pa on je zahvalan u svoju korist. To će se vratiti njemu, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌ كَرِيمٌ A onaj ko bude nezahvalan, pa neka zna da je moj gospodar ganij, onaj koji je neovisan, onaj koji je imućan i onaj koji je, koji je plemenit. Njemu dakle ništa vaše ne treba. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ako mu budete nezahvalni, pa znajte da je Allah neovisan o vama. Wala yardali ibadihi al-kufr. I Allah nije zadovoljan tim vašim postupkom. Nije zadovoljan vašim nevjerstvom, nije zadovoljan vašom nezahvalnošću. Wa in tashkuru yardahu lakum ako mu budete zahvalni, Allah će biti zadovoljan vama. Ako budete zahvalni na Allahovim blagodatima, Allah će biti zadovoljan, zadovoljan vama. Dakle, put do Allahovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva jeste zahvalnost Allahu na njegovim blagodatima. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od njegovih istinskih vjernika, vjernika koji će biti zahvalni svome gospodaru na svim njegovim blagodatima, koji će razmišljati o Allahovim subhanahu wa ta'ala blagodatima, spoznavati ih i nakon toga biti zahvalni svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala i svojim srcima priznavati tu blagodat samo Allahu jalla vala kako kaže on Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ I vi ama baš nijednu blagodat ne uživate, a da ona nije od Allaha subhanahu wa ta'ala pa ga molim da nas učvrsti, da budemo svojim srcima zahvalni svome gospodaru, Allahu dželovala njemu jednom jedinom, zatim da ga spominjemo po tim blagodatima, da mu se zahvaljujemo i da te blagodati koristimo u pokornosti njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Još je mnogo kuranskih hajeta u kojima se spominju blagodati, vrijednosti, zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala, koliko je prijeko potrebna ova osobina u našim životima, pa uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu o tome ćemo govoriti u našoj narodnoj emisiji i također pojasniti kako, na koji način da budemo u pravom smislu Allahu subhanahu wa ta'ala zahvalni robovi.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 Wa sallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Oh.